D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marc Renauch. Den Ufank vum neie Joer ass oft eng Ureegung fir iwwer dat Joer virdrun nozedenken. Gëtt et e bessert Joer a wat kënne mer dozou bäidroen? D'Zeitschrëft Der Spiegel huet als Titelsäit e Bild vum Philosoph Kant, deen an d'Stäre weist. Am Februar ass dem Kant säin 200. Doudesdag. Speziell an enger Zäit, wou déi sozialistesch Utopie gescheitert sinn an domat och e bëssen de Ruhm vum Karl Marx an dem Hegel e bësse verblatzt sinn, interesséiere sech nees méi Leit un deem, wat de Kant gesot huet. Dozou gehéieren d'Trennung vu Staat a Kierch oder d'Iddi vun engem Weltbiergerrecht als Viraussetzung fir Fridden, an och d'Begrënnung vun enger Moral ouni Relioun. D'Farah Dusta, dat zu Lëtzebuerg lieft a Bahá'í ass, ass och Schrëftstellerin a Politologin an huet hir Dokteraarbecht iwwer de Kant geschriwwen. Mir wäerte sécher nach mat hir diskutéieren, wéi eng Relevanz de Kant fir eis haut erëm huet. D'Schafung vum Fridden ass haut déi gréissten Erausforderungen, mat där d'Mënschheet konfrontéiert ass. Fridden ass Liicht a Liewen, Krich ass Däischtert a stellt den Doud duer. Bahá'u'lláh huet viru méi wéi 100 Joer Weltfridden ugekënnegt. Fir dee Fridden kënnen ze hunn, proposéiert hien eng Rei vu Léieren, déi et erméiglechen, dëse Fridden ze schaafen. Do gëtt et d'onofhängeg Siche vun der Realitéit. Wann et de Leit erlaabt ass, no der Wourecht ze sichen, wäerten si d'Eenheet vun der Mënschheet entdecken. Vue dass et nëmmen eng Realitéit gëtt, wäert dës Realitéit d'Welt vereenegen. D'Virurteeler vun all Zort, vu Rass, vu Klass, vu Faarf, vu Glawen, vu Natioun, vu Geschlecht a vum Grad vu materieller Zivilisatioun, sinn all Ursaache vu Konflikt, wa mer akzeptéieren, d'Realitéit ze sichen, amplaz blann d'Meenungen an d'Traditioune vun der Vergaangenheet z'imitéieren, da si mer um richtege Wee, all Zort vu Virurteel ofzeschafen. D'Léier vu Bahá'u'lláh iwwer d'Relioun mécht en däitlechen Ënnerscheed tëschent wierklecher Relioun a Superstitioun, also Awerglawen. Relioun muss an Harmonie si mat der Wëssenschaft a mam Verstand. Relioun muss d'Quell si vu Solidaritéit a Léift. Wa Relioun zu Sträit an Haass féiert, ass et besser keng Relioun ze hunn. Eng Léier vu Bahá'u'lláh, déi zum Fridde bäidréit, ass d'Gläichheet vu Mann a Fra. Wa mer d'Mënschheet wéi e Vull gesinn, stellt d'Fra e Flillik duer an de Mann deen aneren. Fir kënne fort ze fléien, musse béid Flilliken gläichméisseg entwéckelt sinn. Et soll een och wëssen, wéi e grousse Wäert am Bahá'í Glawen drop geluecht gëtt, dass jiddereen an der Welt Zougang zur Erzéiung huet. Dass et en immense Virdeel ass, wa mer eis niewent den dem Léiere vun eiser Mammesprooch eens ginn an eng gemeinsam Sprooch ze léieren, sief et Sprooch déi schonn existéiert oder eng nei Sprooch. Et ass genausou néideg spirituell Léisunge fir eis ekonomesch Problemer ze sichen. De Mënsch soll sech fräi maache vun der Gefaangeschaft vun der Welt an der Natur. De Mënsch gouf geschaf, fir um Fortschrëtt vun enger Zivilisatioun matzeschaffen, déi kontinuéierlech avancéiert. D'Zivilisatioun huet awer zwee Aspekter, dee materiellen an dee geeschtegen, wann dat materiellt an dat geeschtegt et fäerdeg bréngen, sech mateneen ze verstoen, da si mer am Gaang un eisem Gléck ze schaffen. A wa mer et fäerdeg bréngen, dass Gerechtegkeet an eisem Zesummeliewen an an eisem Alldag ass, droe mer zur Uerdnung an der Welt bäi. Et ass eng Ermuddegung an de Bahá'í Schrëften ze liesen, dass d'Verbesserung vun der Welt kann erreecht ginn duerch reng a gutt Doten, duerch e luewenswäert an anstännegt Behuelen. Mir sinn also fest dervun iwwerzeegt, dass jidderengem Eenzelne säi Verhale wichteg ass an dozou bäidréit, eng besser Welt ze schafen. An deem Sënn e schéint a frout neit Joer am Numm vun der ganzer Bahá'í Gemeng zu Lëtzebuerg.